بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة رضي الله عنهم فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين أقعد تفسير القرآن بالسنة به اقوال الصحابه پیدا نکردی چهارمین چیه اقوال تابعی مجاهد ابن جبر فانه آیه فی التفسیر از نشانه های خداوند در تفسیر كما قال محمد بن اسحاق حدثنا ابان ابن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات سبر مصحف از اول تا آخر بر ابن عباس عرضه کرده مجاهد میگه من فاتحته الى خاتمته از فاتحه تا آخرش تا آخر قل عذر بالناس اوقفه عند كل آية منه واسأله عنها عرضه میکردم عرضه می کردم تک تک اون آیات بر ابن, ابن عباس و ازش سوال می سوال میپرسیدن و بهی الى الترمذي قال حدثنا الحسين ابن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا إن و بهی ای بالعطف بر اسناد قبلی که ابن اسحاق است اونجا که اونجا اسناد قال محمد بن صاح حدثنا ابان با همون با یک اسناد دیگه یعنی همون حدیث قبلی را با اسناد دیگر از قتاده روایت میکنه اینجا که قتاده میگوید آیه در قرآن نیست مگر اینکه من تفسیری از اون شنیدم یعنی تفسیری از قرآن منظورش سمعت فیها شیء یعنی سمعت فیها شیء عن ابن عباس رضی الله عنه روایت قبلی واضحه که میگه عرضه کرده بر ابن عباس رضی الله عنه. و به الیه قال حدثنا بضم حاله قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن الاعمش قال قال مجاهدا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت قراءة ابن مسعود میخوندم دي نيازي نبود که تفسير از ابن عباس سوال ببورسا چون قفتم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بر حف قراءات برش نازل شده بود يكي از اون قرائت قرائت ابن مسعود بود خيلي جاها هست قراءتي با قراءة ديگر تفسير مشه خيلي جاها در قرآن هست تفسیر قرآن با قرآن تفسیر با قرائت دیگره با لغت دیگر از قریش که نازل شده لغت غیر از قریش که نازل شده وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن ابي مليكه قال رايت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله بدستور ابن عباس من تفسير فكل تفسير ازش میپرسه ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني كفايات میکنه اگه تفسير از مجاهد بهت رسید من گفتم قبلا اشاره شد که خیلی از ائمه مثل بخاری و شافعی و احمد به تفسير مجاهد اعتماد کردن و كسعيد بن جبير از جمله اون تابعینی که مرجعا به تفسیرشون بر بگردیم غیر از مجاهد سعید بن جبیر و عکرمه مولى ابن عباس و عطاء بن ابي رباح رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابن العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم إنها أشخاص از التابعين وصغارة و التابعين و اوسط تابعین مرجع تفسیری دوران قال فتذكر اقوالهم في الايه فيقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبه من لا علم عنده اختلافا فیحکیها اقوالا وليس كذا یعنی بعضیها فکر میکنن وقتی که تفاسیر این ائمه را کنار هم میذارن فکر میکنن که اختلاف بین اونها و قبلا انواع اختلاف را ذکر کردیم جایی معانی مختلفی برای یک کلمه هست اوصاف متعددی بر اسم و جایی از باب مثال بود مثال زدیم بحث لهو الحدیث و دیگر مثال هایی که اومده بود که مرجع اونها یکیه فإن منهم من يعبر عن الشيء بعينه یکی از اونها میاد عین اون چیزو تعریف میکنه و یکی دیگر مثال میزنه والکل به معنی واحد فی کثیر من الاماکن کل اونها به یک معنا برمیگردن کل اون اقوال آخرش یک قوله وقال رحمه الله والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي يعني یعنی کسی که داره تیزگوشه به قول معروف میتونه تشخیص بده که این قولها مرجعش چیه و قال شعبه ابن الحجاج و غیره اقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح امام شعبه رحمه الله ازش نقل میکنه اقوال تابعین در فروع حجت نیست چطور در فروع يعني در مسائل فقهی حجت نیست در تفسیر قرآن حجت باشه میگه منظورش چیه میگه منظورش اینه حجت نیست بر مخالفین خودشون یعنی مثلا شما دو تا تابعی دارید دو تا تابعی دارید این یه چیز یه چیز میگه اون چیز دیگه میگه این دو تا تابعی نمیتونیم بگیم چون اون تابعی اینطوری گفته اون یکی دیگه تابعی اشتباه کرده ما نمیتونیم که قولی از تابعی را بر, بر تابعی دیگر حجت بشمریم بر مخالف اما اذا اجتمعوا على شيء اگر اجتماع کردن تابعین اتفاق کردن نه اختلاف اختلافی بینشون نبود فلا يرتاب في كونه حجه این دیگه مشمول قول شعبه نیست اگر اونها اتفاق کردن در تفسیر یک کلمه یک تفسیر دیگه اون تابعی مثل گفتم تفسیر ابو العالیه به استوا به معنای علو و ارتفاع این دیگه میشه چی حجت چون مخالفی از تابعین نداره خصوصا اگر چند تا از تابعین جمع بشن مثل هم تفسیر بکنن این دیگه میشه حجت قطعی فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على اگر اختلاف کردن دیگه قولی بر دیگری حجت نیست ولا على من بعدهم ولا هم برای کسانی که بعد از اونها بیا و یرجع ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك و مرجعیت یعنی قول اونها ارجاع داده میشه به تفسیر قرآن در لغت و یا وقت تفسیر قرآن در قرآن با قرآن و یا با سنت یا با اقوال صحابه اگر بخوام ترجیح بدیم بین قول اونها بگیم که قرآن آیه فلانی شاهد برش است یا سنت گواه بر یا دلیل بر تایید قول تابعی هست قال رحمه الله تفسیر القرآن بالرأی تفسیر بالمعذور و استدلال بالدلیل تونش تفسير القرآن بالرأي قال فاما تفسیر القرآن بمجرد الرأي فحرام منظور این آیه این بوده حدیث قرآن قول صحابی قول تابعی به نظر من اینه به نظر من منظور خدا اینه مجرد اینکه ای آیه شنید قرآن معنا میکنه تفسیر میکنه میگه این فعل فلا تقف ما ليس لك به علم خدا نهی کرده انسان بدون علم صحبت بکنه کسی بدون علم اجتهاد کرده تفسیر قرآن فعل چیه حرام لما رواه دلیل حرمتش لما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار بل إذا حديث سري من كذب علي بل إذا القرآن وإلا كسي كذا القرآن بغير علم بغير البحث جایگاهش در جهنم مشخص شده این حدیث ضعیفه چون عبدالعلا در اسناد ضعیفه بازم حدیث بعدی بازم مدارش به عبدالعلا هست عبدالعلا ثعلبی حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالعلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله من قال في القرآن بغير علم فليتبم قد من النار بازم ضعیف اگر مدار عبدالعلا نبود تحسین شاید میشد ولی ضعیفه بس حدیثم ضعیف میشه با عبدالعلا وبه الى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قطعي قال حدثنا حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إن حديثا بضم بازم ضعیفه کسی که در قرآن برأيه رأی خودش بگه هم درست باشه اشتباه کرده گناهکار شده اگر هم درست باشه چون بدون علم هرچند این حدیث هم بازم ضعیف خود امام ترمذی میگه هذا حدیث غریب وقد تكلم بعض اهل الحديث في سهيل بن ابي حسن سهيل بن حسن ضعيف حديث هم ضعيف وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن أن يشددوا في أن يفسر القرآن بغير علم خيري روایت های داریم از صحابه که سخت گرفتن و برخور کردن با کسانی که بدون علم اومدن قرآن را تفسیر کردن و اما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القرآن فليس الظن بهم انهم قالوا في القرآن او فسروه بغير علم او من قبل انفسهم امثال مجاهد وقتادة اینها بدون علم تفسیر نکردن یا علمی از صحابه و از رسول الله صلی الله عليه وسلم داشتن و یا اینکه چون قرآن به زبان اونها بوده اومدن لغت قرآن را به ما بیان کردن و قد روی عنهم ما یدل علی ما قلنا روایت هم شده برای ما که دلات بر این خضیه که الان گفتیم داره انهم لم یقولو من قبل انفسهم بغیر علم اینکه از طرف خودشون بدون علم چیزی نگفتن فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به کسی که در قرآن بدون علم بگه تکلف کرده الان تکلفات زیاده خصوصا کسانی که در بحث اعجاز علمی قرآن می نویسن میدونید کلمه حدید در سوره چند اومده در چه سوره اومده سوره فلانی مثلا 80 میدونی در کلمه کلمه چند تا حرف الحدید حدید حروف اصلیش 4 تا میدونید این دلیل بر این میده که بار اتمیش 4 تاست میدونید که این دلیل بر این میده چون در آیه نمیدونم یعنی سوم اومده این که سه تا نوترون و پروتون داره و نمیدونم بار الکتریکیش اینقدر و فلانه قرآن نمیدونم فیزیک شیمیه قرآن بنده برای اینه ربطش از کجا مثل اون بنده خدای ملحدی که اون بهایی ملحد که اومد سر اعجاز قرآنی عدد 19 رو نوشت علیه 19 كل قرآن قبول نداره فقط این آیه رو قبول علیه 19 كل قرآن قبول نداره اون بهایی این آیه رو فقط در بحثش یک جل کتاب نوشته علیه 19 نتیجه گیری چون خدا اینجا عدد 19 بهش اعتبار قائل شده پس باید ماهای سال 19 تا باشه چون ماهای سال 19 تا است هر ماهی هم باید 19 روز باشه 19 ماه 19 روز و هر شخصی میتونه 19 تا زن بگیره و هر شخصی باید در سن 9 سالگی ازدواج بکنه نمیدونم و و و و و و الی آخرش این چیه الحاد محض الحاد محض خب ماه رمضان عوض میشه نمیدونم اون حدود ازدواجی که 4 تا مشخص کرده این رفته به 19 تا و و بازی با چیه بازی با قرآن این چیه؟ الحاد الحاد این الحاد این زندقه هست این کفر سریحه کفر سریح این رأی محض تفسیر به چیه؟ رأی محض اونهایی که میگن تفسیر به رأی خوبه پس تفسیر این باید خوب باشه دیگه این الحاد این زندقه بازی هم باید تحسین بکنن و تأییدش بکنن قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به و سلک غیر ما امر به این راهی گرفته در غیر اون راهی که معمور بهش شده امر به قرآن به تطبیق قرآن به عمل به قرآن به تدبر در آیات به عواقب امور هم نگاه کردن نه اینکه بریم استفاده فیزیکی شیمی ازش بکنیم که بعد همون حرف رو نقض بکنیم چند سال پیش اومدن از از آیه قرآن که از آب همه چیز رو آفریدیم گفتن که بله مخلوقات همه در اثر نمیدونم انفجار آب به وجود اومد بعد از مدت این نظریه نقض شد گفتن که نه اصل اصل خلقت آب نبوده دخان بوده دود بوده رفتن به آیه سوره دخان اشاره کردن گفتن نه اون آیه دخان دلالت میده که اول مخلوقات دود بودن بعد از دود انفجار به وجود اومد چرا چرا تکلف بکنیم اول یه چیزی حرفی بزنیم بعد بیام نقضش بکنیم میگه قرآن بازیچه دست زمین شناسا و نمیدونم ستاره شناسا یا علمای فیزیک و شیمی مگه این نقض قرآنه این بازی با قرآنه این باید باید درش دقت بکنید اینطوری نیست که هر چیزی در قرآن هر چیزی که از باب علمی به قرآن نسبت دادن ما بپذیر بله یک سری اعجازها علمی هست دلالت بر اعجاز و خیلی مسلمان شدن با اون بله بحث جنین اعجازه در اون دورانی که نه سونو بوده نه چیزی بوده اومده خداوند مراحل جنین از از لخته شدن خون از اینکه گوش میشه معلقه میشه بعد مضغه میشه بعد استخوان میشه بعد از استخوان گوش میاد ثم کسان العظام لحمه بله این ترتیب سر و چشم علم امروز هم تاییدش میکنه و نقدش هم نمیکنه و تجربه ثابت کرده و اون علم نه نظری تطبیقی نیست که نظریه باشه که بعد نقد بشه نه تجربه کالبوت شکافی شده از جنین مراحل متعدد نمونه گرفتن بررسی کردن این علم تطبیقیه بله موافق قرآنه ولی یه جایی نقض قرآنه فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه اگر کسی هم تفسیرش درست باشه چون از درش وارد نشده خطا کاره کمن حکم بین الناس على جهل فهو في النار کسی بیاد بین مردم جاهلانه حکم بکنه حکمش هم درست باشه کسی اهلیت اجتهاد نه جاهل بیاد بین مردم حکم بکنه فتوا بده به مردم حکم اون جاهلی که فتوا میده چیه گناهکاره و این وافق حکمه الصواب فی نفس الامر هرچند که حکمش ثواب باشه لكن يكون اخف جرما ممن اخطا والله اعلم حتى که جرمش خفیفتره از اون کسی که اشتباه کرده و هكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإن لم فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون کسی گواه شاهد دلیل نداره بر حرفش خصوصا بحث قذف اگه پیش خدا اون کسی که بدون علم صحبت میکنه چیه دروغگویه که عند الله هم الكاذبون کسی که بدون علم بدون دلیل بدون مدرک حرف میزنه چی پیش خدا دروغگوست فالقاذف کاذب کسی قذف میکنه تهمت زنا میزنه به کسی و علمی هم نداره دلیلی نداره هرچند اگر سه نفر باشن ببینم ولو کان قد قذف من زن في نفس الامر یعنی هرچند که این اون شخص مرتکب زنا باشه یک شخص زناکار رو ببینه بازم حق نداره اگر بگه شخص زناکاره و خودش بیاد نقد بکنه اون شخص با شلاق بخوره چرا چون یک نفره اگر اگر نه که یک نفر سه نفرم باشه فرق هم نمیکنه که اون شاهد و اون کسی که اون واقعه رو دیده کی باشه لانه اخبر بما لم يحل له اخبار به چون خداوند اجازه نداده به کسی که زنا دیده یک نفر باشه یا دو نفر باشه یا سه نفر اجازه نداده که اون خبر رو نقل بکنن و تکلف ما لا علم له به والله اعلم و تکلف کرده در اون امری که مباح نبوده در حقش اومده پا از حدود شعر خارج گذاشته و مرتکب حرام شده قال ولهذا تحرج جماعه من السلف عن تفسیر ما لا علم لهم به خیلی السلف در حرج افتادن در تفسیر قرآن و فتوا ندادن تفسير نكدا كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني تقلني وأي السماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما أعلم ما أعلم بكدوم زمين بكدوم أرسماني کدوم ببرم زیر کجا به بكي به ببرم اگر القرآن القرآن بدون علم صفات بکنن وقال ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمي ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهه وابا سريع بس فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم حشكين منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر منبر وفاكهة وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر يعني بسر من بعد فاكهة وأبا لا أبشي هيك إن دي تکلفه که من بیام تفسیر بکنم این کلمه وقال این توقف اونهاست در چیزی که نمیدونستن حرف نمیزنن وقال عبد بن حمید حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه شي مش اگر وصف میکنه عمر در حالی که بر پشت خمیسش هم چارتی که پارچه خورده بود بحث عمر با اون جایگاهش خطبه میخونه خطیب امیر المؤمنینه ولی این لباسشه و هذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف علم کیفیت الابی یعنی یعنی او بکر عمر کیفیت این ابرا براشون مبهم بوده و الا فکونه نبتا من الارض ظاهر لا يجهد این که نباتی هست درخت یا ثمره میوه هست این محل اشکال نبوده براشون ولی نوعش کیفیتش براشون مجهول بوده لقول الله تعالی فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا میوه های مختلفی را خداوند یاد میکنه اینم یکی از اون ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابن مليكة ان ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى ان يقول فيها اسناده صحيح يعني شما از آیاتی سوال اگر بشید شما راحت جواب بدید در صورتی که صحابه و اونجی متوقف می شدن و همینطوری جواب دادن و قال ابو عبید حدثنا اسماعیل بن ابراهیم قال عن ایوب عن ابن ابي مليكه قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلى بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم يوم كان مقداره 1000 سنه يكشف شخص سوال يوم روزي كه که مقدارش هزار ساله جوابش چیه این روز چه روزیه ابن عب... فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50 الف سنه اون روزی اونجا هزار سال جای دیگه در سوره معارج میگه روزی که مقدارش 50000 ساله اون چه روزیه بعد بعد اون شخص میگه من سوال ازت پرسیدم که جوابم بدی تو از من داری میپرسی یعنی ابن عباس میگه اون دو روزه خداوند در قرآن ازش یاد کرده و خداوند خودش داناتره هرچند که یعنی علما مشخص کردن که منظور از اون هزار روزیه روزی که روزی که پیش خداست به اندازه هزار سال ماست و اون اون روزی که به اندازه هزار سال چه روزی هست اینا همه مشخصه مفسره ولی خب اینجا از اینکه جلو تعنت و جلو اون شخص رو بگیره در تکلف در تفسیر این به این نحواش برخورد میکنه وقال ابن جرير رضي رحمه الله حدثني يعقوب يعني ابن ابراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني جاء طلق بن حبيب إلى جندب یک تلق ابن حبیب میاد نزد صحابی رسول الله جندب سوالی از قرآن میپرسه جوابش به قول بعد بهش میگه میگه که میگه من از تو میخوام که از کنار من بلند بشی با من ننشینی نمیخواد جوابش بده وقال مالك عن یحیی بن سعید عن سعيد بن مسیب انه كان اذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال انا لا نقول فی القرآن شيئا ما چیزی در قرآن نمیگیم وقتی که مالک سوال میشد درباره سعید بن مسیب سوال میشد درباره قرآن این میگم یعنی این مقام میخواد تأکید بکنه که اونها خیلی دقت میکردن یعنی در تفسیر آیات قرآن مادامی که تفسیر از قرآن یا تفسیر از صحابی یا تفسیر از از سنت نداشتن حرف نمیزدن دقت میکردن اینو میخواد بگه تابعین از خودشون نمیگفتن حتی صحابه اول صحابه شروع کرد ابوبکر و عمر بعد دیگه الان شروع کرده به تابعین که چقدر برایشون سخت بوده که بخوان قرآن را تفسیر بکنن از طرف از خودشون وقال شعبه عن عمرو بن مره قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يقف عليه منه شيء يعني عكرمة از من از قرآن نفرس برو بيش عكرمة از عكرمة فرس که تفسير همه قرآن رو وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحرام وكان أعلم الناس فاذا سالناه عن تفسير آیه من القرآن سكت كأن لم يسمع فتوا ازش میگرفتیم جواب میداد درباره حلال حرام سید درباره ساکت میشد جوابمون نمیداد نه اینکه نمیدونست اعلم تر از خودش بود کی بود عكرمة بركش عكرمه وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده إنها مسألة مهمة خصوصا در تابعين بحث آداب برای طالب علم وقتی که اعلم هست انسان ما میبینیم در درس شیخ عبد المحسن عباد بودیم مثلا شخص میومد از حجاج از معتمری سوال میپرسید شخص جواب میداد یک روز اومدن پیش شیخ عبدالرزاق عباد که یک از علمای مدینه از فرزند شیخ عبدالرزاق عباد یک اومد سوال ازش پرس حرفم نزد گفت اشاره به پدرش کرد وقتی که بقول میگن پیش خودم در مسئله هست میگه وقتی که آب هست تیمم دیگه درست نیست وقتی که عالم اهل عالم مدینه هست لا یفتوا مالکون این مدینه چطور مثلا یک عالم هست در یک جا مثلا بعد یک شخص جاهل یا طالب علم میاد به خودش اجازه میده و فتوا میده اینو باید انسان دقت بکنه وقتی که اعلمتر از خودش هست فتوا نده اینجا چون اعلمتر از سعید بن مسیب بود اکرمه بود به خودش اجازه نمیداد اصلا آیه از قرآن تفسیر بکنه یا اونجا که که جندب گفت که اصلا پیش من نشید برو بلند شد از اینجا شخص را از خودشون دور میکردن که اظهار نظر نکنه یا اونها رو بقول از اونها سبب نشن که مثلا جایی بدون علم صحبت بکنن قال ابن جریر رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن سيب نافع إناس از بزرگان تابعين ميك فقهاء المدينة مدینی دیدم اونها تفسیر قرآن رو يعني میکردن من معظم وقال ابو عبيد منظور قاسم بن سلامه رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام بن عروه قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط عن هشام بن عمر قال سمعت أبي عروة بن زبیر دیگه من نشنیدم که پدرم یک آیه از قرآن تفسیر بکنه به خاطر گفتم تعظیم قرآن یا ساکت شدن چون نمیدونستن یا اینکه علمتر از خودشون نمي نمیخواستن در كنار اون علم جواب بدن وقال أيوب وابن عون وهشام دستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد اونهایی که قرآن میفهمیدن که کجا نازل شده چطور نازل شده رفتن تقوای خدا داشته باش یعنی منظور راه اونها رو بگیر سعی بکن اکتفا بکنی به اون چیز فعلی که به صدا منظورش یعنی اکتفا بکن به اون چیزی که بهمون رسیده وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده هي قاعديها علم التفسير ما يعرف بالسياق وبالسباق سابق ولاحق وبعد دليل آیه قبل آیه بعد فویل للمصلین باید سابق بعدش نگاه بکنی سابق و لاحق باید نگاه بشه قبل چی اومده بعدش چی اومده الذين هم عن صلاتهم سهم نمیشه یک قسمت رو گرفت قسمت دیگر رو رها کرد این خلاف تفسیره هر که این سندی که اینجا ابو عبید نقل میکنه از مسلم بن یسار از یسار این سندش ضعیفه ولی معناش صحیحه اگر از خدا داری صحبت میکنی نگاه بکن اون آیه که میخوای تفسیر بکنی قبلش چی بوده بعدش چی بوده حدثنا هشيم عن مغير عن مغیره عن ابراهیم. قال كان اصحابنا يتقون التفسير ويهابون تفسير خیلی تعظیم میکردن و میترسیدن و تقوای خدا در تفسیر پیشه میگرفتن وقال شعبه عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله شعبي میگه هیچ آیه ای نیست مگر من از سوال پرسیدم یعنی از صحابه و ولكن ولكن از خدا یعنی یعنی ما تقبل بر خدا میکنیم وقتی که میگیم تفسیر این آیه این میشه باید و من اظلم من افترى على الله کذبا آیه معناش این نباشه بعد باید معنای غیر صحیح بهش بدیم این چیه افترا و دروغ بر خداونده آیه یه چیز دیگه است ما یه چیز دیگه معنا بکنیم این دروغ دروغ گفتن بر خداونده و بزرگترین ظلم فهذه الاثار الصحيحه وما عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به اینا آثار صحیحه از سلف محمول بر احراج و در یعنی بگویم قول سخت بودن تفسیر قرآن بر اونها که بدون علم تفسیر بکنم خیلی بر اونها سنگین بود که قرآن را بدون علم تفسیر بکنم فاما من تکلم بما یعلم من ذلك لغة و شرع فلا حرج اما کسی از لغت و از با دلیل ما تفسیر کرد هیچ حرجی درش نیست ولهذا روی عن هؤلاء و غیرهم اقوال فی التفسیر ولا منافات از همینها که اینقدر سخت میگرفتن روایات از تفسیر ما داریم لأنهم تكلموا في تكلموا في معالمهم اون چیزی که میدونستان قفتان وسكتوا عما جهلوه وأون چیزی که نمیدونستان ساکت شدان وهذا هو الواجب على كل أحد إن واجب بر همه ماها فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول قول فيما سئل عنه مما يعلم همونطور که در جایی که نمیدونیم ساکت بشیم جایی که میدونیم من باید بگیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من النار از علمی سوال بشه کتمان بشه روز قیامت با سنگهای آتشین عذاب میشه و توبیخ میشه اینجا میگه و کسی اگر از علم سوال شد کتمان نکنه چون خداوند میگه لتبینن للناس ولا تکتمونه شما مثل یهود نباشید تبیینش بکنید برای مردم و کتمان نکنید کتمان علم اگر کسی بخواد تفسیر قرآن معنای قرآن کتمان بکنه نگه مردم کتمان علم کرده همونطور که اونجا باید ساکت بشه اگر بدونه باید بگه ولی ما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجا يوم القيامه من النار وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال حدثنا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم ميقى تفسير ابن عباس ميقى چهار نوعه تفسیری که عرب میفهمه چون به زبان عربی اعجمی ام عربی قرآن به زبان عربی بدون شک عرب میفهمن نمیتونه یک اعجمی که لغت عرب یاد نگرفته اظهار نظر بکنه در قرآن قرآن چون به زبان عرب بوده باید ما درایت به لغت عربی داشته باشیم تا بتونیم قرآن را تفسیر بکنیم تفسیری از قرآن هست که هیچ کس معذور به جهالتش نیست ایاک نعبد و ایاک نستعین همه باید اقرار به وحدانیت خداوند بکنن و کسی معزول نیست اگر شریکی به خدا قائل بشه در عبادت و تفسیر یعلمه العلماء و تفسیری هست که فقط علما و راسخین فی العلم میدونن و تفسیری جز خداوند کسی نمیدونه الف لام میم عین سین قاف کسی جز خدا میدونه معناش هیچ کس جز خدا نمیدونه والله سبحانه و تعالی اعلم این خلاصه بحث صلى الله على محمد وعلى آل محمد